nie, nie, nie, trzy razy nie, nie pal, nie pij, nie narkotyzuj się. Leś łzy do kamieni, tym lapem, hej, nie zażyjesz, hej, hej, hej. Leś łzy do kamieni, tym lapem, hej, nie zażyjesz, hej, hej, hej.